вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у паза мінулай перадачы мы гаварылі пра тое як расійская дзяўчына Наталля арсенева пачала пісаць беларускія вершы адбылося гэта ў 1920 годзе калі яна вучылася ў віленскай беларускай гімназіі тут прыйшла закаханасць у настаўніка літаратуры максіма гарэцкага якому наталля моцна хацела паказаць свае вершы але як беларускаму настаўніку пакажаш напісанае па-расейску вось і давялося рабіць па-беларуску Ужо самыя першыя спробы аказаліся ўдалымі, заслужылі высокую ацэнку настаўніка і абазначылі жыццёвы выбар Наталля Арсеневай. Праз год яна сканчае гімназію, яшчэ праз год выходзіць замуж за вайскоўца францішка кушаля. Цяпер кожнае лета яна будзе праводзіць у мужавай радні у вёсцы Доры, Дры як забыты адрас культуры сталі тэмай сённяшняй перадачы вострая брама. арсенева канчаткова становіцца перакананай беларускай патрыёткай яна настолькі выдатна засвойвае мову што ўжо пры сустрэчах з філёлягамі сама выступае аўтэнтычнай крыніцай народнай лексікі варта зазірнуць у маленькі маскоўска-беларускі слоўнічак янкі станкевіча і там сярод крыніцаў знайсці Доры сяло пяршайскай воласці запісы зроблены ў Наталлі Арсеневай. Станкевич шукае беларускія адпаведнікі ўстойлівых расійскіх фразаў. Мне жыва ўяўляецца іхны дыялёг пры сустрэчы з арсеннівай. Станкевич пытаецца, а як у вас у дорах перакладуць выраз, куда глаза глядзят. Перад сабою, адказвае арсеннева і прыводзіць караценькі прыклад. Куды ідзеш? Перад сабою. жыццё арсеневай праходзіла праз самыя гарачыя кропкі беларускай гісторыі мінулага стагоддзя у дорах яна адпачывала ад гэтых закалотаў пакідала сваіх малых дзяцей двух сыноў захаваліся ўспаміны пра дзве адысеі паэткі як яна двойчы дабіралася сюды пешшу адзін раз з вільні другі з беластоку кожнае такое падарожжа вартае цэлай аповесці у для сённяшняга вандроўніка патрапіць у доры непараўнальна прасцей. Трэба ўсяго толькі збочыць з магістралі Менсквільня і візыт, на які ў даваенныя часы можна было патраціць тыдні ці нават месяцы, у наш час здзяйсняецца за пару гадзінаў. У гэтым пераканаўся сталы аўтар нашай перадачы Зміцер Бартосік. Thank you. Вы слухаеце радыё свабода. У перадачы вострая брама таямніца творчасці Наталлі Арсенневай. Працяг тэмы. Доры нібы схаваліся ад чужых вачэй хоць знаходзяцца яны лічы на скрыжаванні шляхоў. Ад таго месца, дзе ракаўская шаша на 55 кіляметры ад Мску падзяляецца на віленскую і гарадзенскую, да дораў усяго тры кіляметры. Варта каля матэля шараі збочыць направа, як праз колькі хвілінаў з-за пагорка выглянуць чатыры аграменныя бетонныя літары, доры, Такімі манументальнымі указальнікамі упрыгожваюць уезды ў гарады, але не ў вёскі. Я спытаўся у свайго спадарожніка, мужика, якога падвозіў да дораў, у чым тут сакрэт. Ды гэта кажа, фестываль тут праходзіць. Які фестываль пытаюся. Ну, адказвае у вайну фашысты царкву спалілі разам з людзьмі. Дык тыя, хто выжыў кожны год тут выступаюць. А можа ж тут чулі пра арсенневу, Не, не ведаю такую, сам я не мясцовы, дадаў мужик. Доры хутчэй нават не вёска мястэчка, разлеглае між маляўнічых пагоркаў. Двухпавярховыя нябедныя камяніцы суседзяць са старымі, але акуратна пафарбаванымі хатамі ніводнага закінутага дому я не заўважыў. Ёсць і крама, і клуб, і немалая школа, і нават дзіцячая школа мастацтваў. Словам усё жывое. Пра мёртвых нагадвае мемарыял на пагорку падмурак царквы, якую немцы спалілі ў 43 разам з людзьмі, крыжы і некалькі вялізных чорных скульптураў. Кабеты аплакваюць землякоў. Прызнацца, зусім не гэта я чакаў убачыць у вёсцы знаёмы з успамінаў Наталлі Арсеннівай. Улетку гэтага ж першага году муж адправіў мяне да свае сям'і на вёску у доры валожанскага павету. Тут я правяла месяцы тры, а пасля ездзіла сюды кожнае лета. Вакацыі ў дорах вельмі шмат далі мне для развіцця мае творчасці. Я пазнала тут найчасцейшую беларускую мову, песні звычаі, пабывала на вяселлях, хрэзбінах, зжылася і з людзьмі і з прыродай. Шмат песняў я запісала, а мылёды вывучыла на памяць. На сённяшні дзень у дорах засталіся толькі двое жыхароў, якія памятаюць тыя арсенніўскія часіны. Гэта Алена Абановіч і Фёдор Новік. Абодвум старым ужо за 80, але сям'ю кушаляў, ці як яны кажуць кушлёў, памятають. У нас у тора хоть дораході тепер молочно-товарна ферма був построєний графський майонток. Потім яким-то парадком его продал и вот это саме кушли, купили дом Драуняна, ну хороший дом, я думаю, графский. Шанаган, и он был в звании капитан польской армии. И он тут редко коли бывал, и он, он служил в винне И жонка приезжала на лето, они приезжали обои сюда на отдых. Яна паэтэсай, но я не знаю, як яна называлася. Ну яны тут рачулка была ў нас яны тут з вудачкамі. А вось што кажа пра францішка кушаля Алена Абановіч. Фрайдога быў. Ён ж нейкі быў чорчога веда. Я мы на беразе жылі каля дарогі яго будынак апомню, аддзяліўшыся ад гэных братоў, а браты ў цэнтры жылі. Янка і пятрук. Жонка ў помню такая была толстая, хорошая баба. Тината такая сталая была, уж на работу не ходила. Они богатые были, наймались, там уж и бульбу копать, еще. Помню я их, помню. А іх любілі ці не вельмі? Гэты два хлопцы добрыя былі, любілі. Яны такія, знаеце, сталыч касець у іх касы, вот жыта, у кого на затерку не хватае весной, так яны давалі на адбытак, на хазьбу сушыць, бо толькі двух разам жылі пятрух і янка. Дык так яны такія шутлівыя былі, а бабы з вёскі ідуць. Кмен быў пасна нажаць, там скрозь нажаць была, кмей збіраюць у пракос хыблы смяюцца от добра разбіваць не трэба села бабы разаб'юць рукамы кмен выбіраючы. косы звенять, с пеўном взносятся зыки, Понять житцем и жаўтацвет сенажать, Майстры дзюные из незнаных музыкаў косы звенять. Кмена пахтях не по мокрых прокосах, Водрит сеном у пухких копах, Дыхая поле у солнцевых косах, Кмену идя пах. Песню жанки запяяли не смело, і звоніць уся сенажаць. З гукамі ўдалеч здаецца пляцела. Косы звіняць. Ну, даўнейшыя бабы ведалі всякі песні цяпер цішына так бывала жнуць рвуць ляны самы сабе ўсё ж было вот пяюць хоць другое можа і не даеўшы так бо цяпер што ж нам твоя казаць але ж як весялей было. Сёння на тым высокім пагорку, дзе некалі панад усім краявідам узвышаўся фальварак графа Тышкевіча, куплены кушалямі, збудаваны кароўнік. Цяпер ён пануе над наваколлем. Варта ўсё ж узняцца да гэтага месца колішнія сядзібы ды кінуць позірк на карціну, што адкрывалася з уяўнага вакна і якую бачыла паэтка. Мы тут вяскоўцы жылі ж дзеднабатаны багацей жылі, дык там мы рэдка калі вот круціліся ў іх на, на гэтым самым плясе іхнім. Я бы не сказаў, што яны былі якімі панамі. Хактароў 40 зямлі работалі самі, ну дзяржалі і служанку і парабка і пастуха. Скаціны ну штук два э, э, крупнарагатай, коней трое па жаробах я помню. Ну ўсё купаць іх прыводзілі, і мы там купаешся, дык так вот мяне это ўсё помніцца бывае коли ты плыве там глыбакавато было дык за хвост хватіся і за ім <laughs> за тым канём пані была хаця хорошо было чыста было она была брат гонарлівая ну а яна была гоноровая баба багатая была а вы бывалі дома у іх ну от нейкім же родом я раз была помню заходилась чаго я заходзіла для на одежу сцірала хаця чыста на кухні палілася такая пліта змяркання. З яснага блакіту знікаюць фарбы блізкі дня і чыстым золатам заліта ціхіх палёў далечыня. І стужкай сцежка ўецца ў жыце, збягае ўніз, паўзе вышэй, праз ручаёў сталёвых ніцей бяжыць кудысь далей і далей. Лятуць, купаюцца ў паветры, знікаюць, круцяцца ўзноў лісты, што ўвосені носяць ветры, а захад іх фарбуе ў кроў. Вы слухаеце радыё свабода. У перадачы вострая брама таямніца творчасці Наталлі Арсеннівай, працяг тэмы. советской літаратуры Наталля Арсеннева і францішак кушаль нярэдка называюцца калябарантамі, якія супрацоўнічалі з нямецкім акупацыйным рэжымам. Але гэта толькі доля праўды пра іх. Насамрэч яны былі калябарантамі ў шырэйшым сэнсе гэтага слова. Іх супрацоўніцтва з чужымі рэжымамі цягнулася праз усё жыццё да самай эміграцыі. Спачатку гэта была акупацыя расійскага царызму таго рэжыму, пад якім яны нарадзіліся, пайшлі ў школу і набылі прафесію. Потым гэта была польская акупацыя, пад якой яны ажаніліся, нарадзілі і паставілі на ногі дзяцей. Наступная акупацыя савецкая, самая кароткая, паўтара года, але бадай самае цяжкае, бо амаль усю яе давялося правесці ў канцлягеры ў Казахстане і ў турме на лубянцы. Пасля гэтага здзеку прыход чарговай акупацыі нямецкай яны ўспрынялі як вызваленне. Фашысты не выглядалі горш за камуністаў францішак кушаль які абраў кар'еру вайскоўца і стаў польскім афіцэрам мог стаць і афіцэрам савецкім і афіцэрам нямецкім бо гэта была ягоная прафесія у якой ніводная ўлада не пакідала месца для ягоных беларускіх патрыятычных пачуццяў а сваёй беларускай улады у гэтай куламесе акупацыяў не было Што тут скажаш відаць ён быў неблагім прафесіяналам калі кожная ўлада давала яму працу Тое самае здарылася і з Наталлі Арсеннівай, якая магла пісаць газетныя здравіцы, то Сталіну, то гітлеру, бо такая была ў яе работа, якая таксама не пакідала месца для яе беларускага патрыятызму. Стаць савецкай патрыёткай для яе было тое самае, што стаць патрыёткай нямецкай. Гэта значыць перастаць быць сабою. Праўда, у адрозненне ад мужа у яе было адхланне яе паэзія каб Наталь Арсеньева ці францішак кушаль з'яўляліся ў дорах падчас вайны вяскоўцы не памятаюць але старым прыгадваецца іншае а пры немцах што ж было парцызаншчына ж была вялікая а немцы ж у валожы не стаялі Ой-ой, бывала, едуць, вот так ля Моніка, дорога, как была, так и ёсць. И не надо далёка дорога, вот только это немцы. Аль-так-так-так-так-так, стали брахать, так Ой, лятіш, не ведаеш, дзе дзявацца, а ночы пра Сузаны. Боже, боже, лапці ты пахавай, э, а не пазбіраліся. Панчохі зрэбныя роблены, ой-ай-ой-ай-ой-ай. Всё, кароўкі абіралі, трудно было. Партызаны, каторыя добра людскія, знаю, што, але ж якія добрыя былі. Чужыя, а свае брадзягі былі, толькі іх абіралі. Немцы прыйшлі И, и они, видимо, выехали были в Воложень, в район. А дом хотели немцы полицию тут посадить. Ну а партизаны приказали своему связному, так он его уже запалил. Ну вот после этого, видимо, не самый Франок, уже капитан, обиделся а слишком, что дом спалили. И они, значит, вроде бы попросили немцев, как они тут кого-то это доры уніштожылі не толькі дораля ўсю ту местнасць, што тут тут партызан кормяць агэнна гэта і тут вёсак нейкіх да сарака мусяч яны спалілі ну і, і людзей многа перабілі з ініцыятывы кушалі франака это все да. Да. і гэта фактам таму што тут было нейкае кажу жота абыходзіць это ўспаміны на гэтым самым вот і быўшы прысідатель наша калхоза шарэцкі чыцаў дакумент людям што значыць у яны гэта немца як то там попрасілі чы ці што там э, э, вошым прадалі яны ўсю нашу бліжэйшую местнасць я чалавек неграмотны але вот строха паслуху як людзі гаварылі які он быў знаеш он нехарошы быў а які он будзе ўсё ведаць а ў чым нехарошы што ён сквапны быў не не сквапны у нейкіх дзялога быў подпольных вот што немцы блокаду устроілі тут як у нас і нашу вёску тут так сагнали людей сюды и запалили. Правда, стреляли там, поехали. Рассказывали некоторые, которые как-нибудь спаслись там учахлидок, что ну, ну ранены были и живые дети малые, гены, это писк, крик там совершенно. Тут же каждый на Лебоцкой трепушке вёсок 40 мы все спалили. И не только тут людей попалили, тут нечто за 200 человек вместе с малыми детьми, стариков, калі я слухаю падобныя рэчы, дык міжволі пачынаю выглядам сваім удаваць спачуванне. І дзіўлюся, што маё спачуванне не знаходзіць ніякага водгуку ў тых, хто ўсё гэта бачыў і перажыў. Ні ў Фёдора Новіка, ні ў Алены Абановіч падчас расповеду пра вайну няма ніякага ўдаванага трагізму. Гаворка ідзе толькі пра жыццё, якое яно было насамрэч. Напэўна, таму старая Алена не адразу і прыгадала, што ж рабілася тут у 43м. Таму няма і намёку на нянавісць да фашысцкага прыслужніка кушаля у спадара Фёдора. Як зрэшты і вялікага піітэту да колішняга старшыні калгасу Семёна Шарэцкага, які ўрэшце апынуўся там, дзе і кушаль. Такое вось было беларускае жыццё з вялікай крывёю і з вершамі таксама выдатнымі вершамі пазначанымі страшнымі датамі. Тое, што паэтку тут памятаюць, засведчыла дорская настаўніца беларускай мовы і літаратуры Алла Сыч. Імя Наталі Арсеневай у школе вядомая. Вядомыя, дзеці ведаюць. І яшчэ як жыў равінскі, быўшы дырэктар шыкуцёўскай школы, Ён прыязджаў да нас у школу і наогул такі цікавы матэрыял прапаноўваў і расказваў пра яе жыццё і што яна вось іменна тут жыла і выехала ў Амерыку пасля вялікайчыны вайны. Вы слухаеце радыё свабода. У перадачы вострая брама таямніца творчасці Наталлі Арсеннівай працяг тэмы. хворы цяпер ужо назаўжды пазначанае імем Наталля Арсеневай зусім няпроста вёска. Гэта знак палярнасці беларускага лёсу. Разам з суседняй люцінкай гэтая мясцовасць спазнала і самы светлы і самы страшны беларускі час. Менавіта тут разгортваліся падзеі двух знакавых твораў нашай літаратуры у сярэдзіне 19 стагоддзя тут была убачаная і апісаная вінцуком дунінам марцінкевічам ідылія жывыя карцінкі сацыяльнага міру романтычная раўнавага ўсяго і ўся дзе уладальнік мясцовасці граф тышкевіч ходзячы па вясковых хатах вядзе запіс сялянскіх паданняў і разам з сялянамі спявае іхныя песні. І вось праз 100 гадоў у гэтых самых краявідах разгортваюцца сцэны наступнага фільма і наступныя кнігі. Гэта карнікі Алеся Адамовіча. Менавіта батальён Дэрлівангера спаліў дорскіх сялянаў у іхнай царкве. Адамовіч прыводзіць цытату з дакладной запіскі, пад якой стаіць подпіс кушаля, цытую у другой палове ліпеня гэтага году нямецкія атрады сС праводзілі ачыстку ад партызан тэрыторыі валожанскага раёну пры гэтым атрадамі былі спаленыя з пабудовамі зажыва жыхары вёсак пяршайскага павету доры мішаны даўгулёўшчына лапіцы сярэдняе сяло рамановцы нелюбы палубоўцы і макрычаўшчына. Атрады СС ніякага следства не праводзілі, толькі заганялі жыхароў, пераважна старых жанчын і дзяцей у асобныя пабудовы, якія затым падпальваліся. У дорах жыхары былі сагнаныя ў царкву і разам з царквой спаленыя. Канец цытаты. Асабіста мне ў гэтым пасланні афіцэра дапаможная паліцыі бачыцца стрыманая жанрам рапарту абурэнне і скарга. Аднак гаворка не пра гэта. гаворка пра доры, на якія крыж накрыж леглі дзве дарогі беларускага лёсу, самая светлая і самая цёмная, і ў якіх нібы ў замесе добра і зла выспяліўся талент слыннай беларускай паэткі, аўтаркі нацыянальнага гімну магутны Божа. складаючы разам знакавыя імёны і факты дорская гісторыі ад Тышкевіча да шарэцкага, ад сярэднявечнага кальвенскага збору да спаленая разам з людзьмі царквы, ад калгасных кароўнікаў на месцы панскай сядзібы да высокая паэзіі тутэйшых узгоркаў і запаленых восенню клёнаў, пачынаеш разумець, што тут у дорах табе открывается увесь беларускі свет і увесь беларускі лёс прынамсі самое важное что у гэтым свеце і лёсе было ёсць і будзе у